Aquest any Art celebra el seu quart aniversari. Vine a brindar a la nostra taverna, l'Ateneu Popular de l'Eixample. El dissabte 16 de maig, a partir de les 8 de la tarda. Aparca el teu cavall al passatge Conradí, número 3, cantonada Sicília amb Rosselló. Si vens amb caravana pública, la parada és Posada Sagrada Familia.